Но сега веднаш ќе преминеме на петтата глава. Втора книга Царевите, петтата глава. И го прочитаме ова ново, иако многу пати сте го чуле, може би и сте го слушнале, некои тоа прв пат ќе го направат, но сепак и за сите останати ќе биде ново исцеление. Што можеме да научиме од ова ново исцеление во Светото Писмо? Почнуваме да читаме од петата глава, втора книга на царевите. Нааман, вели овој превод, војсководецот на арамејскиот цар, тоа значи сирискиот цар. Сирија, Сирија е грчко име, а самите сирици се викаат себе си својата земја Арам, таму арамеј, арамејскиот јазик и така натаму. Значи, овој Наман беше голем човек пред својот господар, пред сирскиот цар Венадат, значи, и почитуван, зашто преку него Господ им беше дал победа, победа на арамејците. Еден друг превод вели, преку него Господ ја сочува Сирија, ја избави Сирија. Много интересно Значи се работи за славен војсководец, за заслужен војсководец. Но, кога Библијата опишува настани дури и од историјата на некој друг народ, надвор од Израел, секој благослов што го добива тој било кој друг народ, било која друга земја, се припишува на Господа. Господ ја сочувал Сирија. Господ ја избавил Сирија но Господ секојаш работи преку луѓе. Зошто? Затоа што ако не работи преку луѓе, ние нема да ги забележиме неговите дела. Ние нема да бидеме свесни што се случило. И ако се случи нешто добро, нема да знаеме, како што е тоа случај со мнозина, кому да му заблагодариме за тоа, кому да му отдадеме слава. Првата му текстот вели, Еднаш арамејците, значи сиријците, излегува во чети и запленија од израелската земја едно мало девојче. И тоа и служеше на Наамановата жена, жената на Наама. Се работи за нешто што и ден денес е многу актуелно. Израел и Сирија се крвни непријатели. На нивната граница се случуваат често и ден денес воени действија, престрелки, загинати. Во старо време, како што информира и книгата Пророци и цареви во врска со овој настан, често пати помеѓу сириските чети и израелските погранични одреди доаѓало до воени действија, до судири, конфликти, загинати, а често пати и до заробени, заробеници. Зошто едно мало девојче е интересно да биде заробен, да биде заробеник во туѓа земја од туѓа војска? Бидеќи во тоа време, што се случувало со заробениците? Зошто заробениците од војна биле корисни? зарад, да, заради робство, за да бидат робови. Значи, и ова девојче станало робинка и, случайно или не, робинка во чиј дом? Во домот на овој господар, на овој восководец поточно, на овој генерал на Сирија, за кој што првиот стих ни кажува дека тој беше одличен војник, Но овој јунак на Сирија беше лепрозен. Каков хендикеп. Толку успешна кариера, толку голем човек, толку славен човек за својот народ, за својата земја, но лепрозен, односно погоден од каква болест? Од неизлечива болест, повторно ќе речеме. И сега, многу интересно да видиме што се случува понатаму, односно, како овој војсководец доаѓа во контакт со Божијата сила. Како доаѓа? Значи, ова мало девојче, третиот стих вели, и рече на господарката своја. Елена Вајд вели дека таа се сожалила прво во пророци и цареви, се сожалила на својот господар. Еве некој друг бил за жалење. Генералот на Сирија бил за жалење, затоа што бил лепрозен. Мене, ме, мене многу ме ми се допаѓа овој збор, затоа што често се срекева во Евангелијата. Пред Христос да направи некое исцеление, често се вели, се сожали над нив. Зошто е ова важно? Еве, тука Библијата не вели дека се сожалило, не, Библијата воопшто не влегува во многу детали кога концизно опишува разни настани, но постојат, слава на Бога, помагала од страна, дополнителни откровенија кои што повеќе расветлуваат некој случај. Дали можеме некому да му помогнеме? Ако сме индиферентни и рамнодушни, дали воопшто сакаме да му помогнеме? А има потреба. Не може. И Христос, за да ги исцели болните, кои што доаѓале при Него, прво се сожалувал, сочувствувал со нив посакувал да бидат исцелени. Дури еден од нив му доаѓа и му вели, Господе, ако сакаш, ако сакаш, исцели ме да бидам здрав. И што одговори Господ? Сакам. Исцели се. Оди си со мир. Верата твоја те спаси. И така натаму, и така натаму. Елена Вајд вели дека ова мало девојче била керка на некое, како и самата таа, безимено еврејско семејство, анонимно, како на случаи што се споменуваат во Библијата. Но оно што е крактрично е дека била воспитана во верата на Божиот народ. Од мали нозе била поучувана да го почитува и да, го, да му се поклонува на единствениот жив Бог. Токму затоа што девојчето било воспитано и богобојазно, иако робинка, не може да биде нешто по-мизерно, по-долно од статусот роб. Иако робинка, ова девојче извршила голема служба. Служба која што Бог му ја наменил на својот народ, Израел. Да го проповеда Евангелието по незнабошците. Тај рече на господарката своја, о, да отидеше мојот господар кај пророкот кој е во Самарија. Видите, како дете, може да се замислите како дете, она се уште било дете, може би и не се секева добро на името на пророкот. Тој не е толку битно. Но знае дека постои пророк во Израел и се наоѓа каде? Во главниот град на Северното царство, во Самарија. Тој ќе ја симнеше од него лепрата. Ова девојчето го кажала кому? на жената на, Нам, на незината господарка, Елена Вајд вели дека Наман го слушнал ова. Го прислушнал. Тогаш Наман отиде и му го кажа тоа на господарот свој, велејки, така и така вели девојчето што е од израелската земја. Интересно е, Наман почнал да верува. Зошто? Како прво, затоа што има голема потреба. Огромна потреба за исцеление. Значи, првиот услов, дури кога се работи за така наречена неизлечива болест, денес многу што луѓето ќе го прогласат за неизлечиво. Како што рече Трајче, ќе те прогласат и за мртов во болница, пред да бидат сигурни дали сте мртов. Ако ништо друго, за, за немаат работа што поскоро да, што поскоро да се отарасат. Но, дали за Господа постојат неизлечиви случаи? Не постојат неизлечиви случаи. Од нашата вера зависи како ќе постапиме во секој поединечен случај. Интересно е што сирискиот цар Исто така покажал добра волја, иако се работи за непријателска држава, за непријател на Израел, Израел и израелскиот цар. И му го праќа својот војсководец во израелската земја. Го охрабрува и му вели стани, оди, јас пак ќе те ќе испратам писмо до израелскиот цар. Ке те препорачам кај него. Ове веќе на на највисоко дипломатско ниво со денешен речник, кажам. Интересно е што тука се кажува како Нааман отишол во израелската земја. Тој отиде, земајки со себе, што? Десет таланти сребро, шест илјади шекели злато и 10 промени облека. Да оставиме облеката на страна. Имате ли поим колку изнесуваат 10 таланти сребро и 6000 шекели злато? Видите, денес со две-три копчиња на интернет може да се распрашате и за 5-6 секунди да добиете одговор за тоа колку изнесува денес моменталната цена на злато, сребро и така натаму, изразена во денешни валути. Меѓутоа, оваа вредност не може да се спореди со парите кои што ние ги користиме во денешни услови. Знаете зошто? Затоа што она што ние денес го користиме како пари, тоа не се вистински пари. Тоа не е злато и сребро. Тоа е како што рече еден економски аналитичар на интернет, се наогеше неговата изјава, банкарската олигархија, значи масонеријата, уште на времето, пред стотина години, уште од првата економска криза за време на Рузвелт, го повлекоа сето злато, конкретно владата на Рузвелт ги, ги ограби своите граѓани, го повлече сето злато од нив, ги натера со закон да мораат сите да го депонираат своето злато. Тоа злато наводно го собрале, за возраст, разбира, им дале банкноти. Тоа злато наводно го собрале во едно место во Тексас, едно градче наречено Форт Нокс, каде што и ден денес се уште се наоѓа складот, каде што било ставено златото за чување, како еден вид државна резерва, односно така било кажено на јавноста, а и ден денес има таму стражари, и ден денес таму не може да влезе, нито да пристапи од далеку, било кој, но отворено се тврди Многу повеќе од обична шпекулација е дека златото таму не постои, дека одамна е пренесено во Ватикан. Но добро, да ги оставиме тие шпекулации на страна, да ја довршам мислата на аналитичарот. Денешната банкарска олигархија, која што ги произведува кризите, така наречените економски кризи, кога сака, кога таа ќе посака, за да постигне некои цели, ги има повлечено од прометот вистинските пари, а кои се тие? Златото и среброто, и за возврат на човештвото му дало хартиени <clears throat> ВЦ пари. Тоа беа зборовите на аналитичарот. Нашите пари немаат вредност. ти имаат измислена вредност. Вредноста на нашите пари ќе исчезне преку ног ако така одлучи некоја влада, некоја централна банка, едноставно, <clears throat> повеќе ќе нема вредност. Колко е сигурно да зависи нашата вредност од одлуката на луѓе, на други луѓе? Се разбира, во старо време не било така. Наман понесол огромна вредност со себе и што е неважно вистинска вредност. Но што ни кажува ова? Зошто зел толку многу богатство со себе? Што ни кажува ова за него самиот? Добро, точно, здравието нема цена, меѓутоа, дали девојчето спомна цена? Тогаш зошто војсковотецот зема толку многу средства со себе. Што сака со тоа да покаже? Тоа покажува дека е горд, како и секој човек на висока позиција. И дека е доволно горд да не сака дори и оваа необходна потреба, дори и овој благослов на исцелението, да го прими бесплатно како да, туку сака да го плати. Зошто? Зато што е горд. За да на крајот биде задоволена и неговата суета. Јас го купив, го заработив своето спасение. Во ред, секогаш е по некој бонтон може би, и кога не се бара цена, да се однесе поклон. Но остана впечаток, ако читаме понатаму, а тоа нема да го направиме, бидеќи излегува надвор од темата, како постапува Елисеј со поклоните што му доаѓаат. Слично постапува и Трајче Тодевски на работа, кој ќе му донесат поклони. <clears throat> Но, Тоа, значи, оставаме вие да си го прочитате. Сега да видиме како реагира израелскиот цар. Дали израелскиот цар бил духовен човек? И му го однесе, значи, писмото на израелскиот цар, во кое се велеше заедно со ова писмо, значи сега сирскиот цар пишува, ете го испракам кај тебе наман мојот слуга, да ја симнеш од него лепрата него. На царот на израелскиот цар му кажува тоа. Интересно. Седмиот стих ни кажува, Израелскиот цар, откако го прочита писмото, како израгира? Ја раскина облеката своја и рече, Зар сум јас Бог да умртвувам и да оживувам, та испраќа кај мене да ја симнем од овој човек лепрата ми. Ете, знаете, сега и гледате дека тој бара повод за непријателство против мене. Бара закачка. Ова е провокација. Израелскиот цар, молбата за исцеление на сирскиот генерал ја сватил како провокација. Што не кажува тоа за израелскиот цар? Дека е мудар државник, кој што будно внимава, да не биде прелажан од своите непријатели? Не, ни кажува дека не е духовен човек. Ни кажува дека, бидеќи самиот не е духовен човек, на прво место ни не му текнува каде и дали на вистина постои решение за еден ваков случај, за една ваква болест. Воопшто не е чудно на чело на Божиот народ да се наоѓаат недуховни луѓе. Историјата покажува и денешнината, сегашноста, покажува дека повеќето се такви. Кречеме за жал, меѓутоа тоа е како некој вид правило. Секогаш се малцинство оние кои што на вистина му служат на Бога. Историјата на Израел е полна со вакви примери. Колку цареви биле така наречени добри, верни, на прсти од една рака. Од Давид до Јосија, непосредно пред Вавилонското робство. Останатите биле наречени зли цареви, неверни цареви, лоши цареви и така натаму. Кога Божиот човек Елисеј слушна дека израелскиот цар ја раскинал облеката своја, значи за, за ова веќе овој настан почнал да станува чаршиски муабет по градчињата и селата на Израел, почнал да се шири настанот на секаде и дошло до ушите на пророкот Елисеј, неговиот дом. испрати да му речат на царот, зошто ја раскина облеката своја? Нека дојде кај мене и нека познае дека има пророк во Израел. Со овие зборови Елисеј го укорува царот. Не треба генералот на непријателската држава да познае дека има пророк во Израел. Пред се ти треба да познаеш, царот на Израел, што не ти текна такво нешто на прво место, а наместо тоа веднаш ја раскинуваш облеката своја. Нааман веќе верувал дека има пророк во Израел. Не би дошол, ако не верувал. Особено не би понел и толку богатство, ако не верувал, дека има чаре за него во Израел. Но израелскиот цар требало да биде укорен на ваков индиректен начин, бидејќи ако бил укорен на директен начин, може би ќе имал тешки последици по пророкот. И се разбира, пораката била примена, затоа што деветиот стих ни кажува и дојде Аман со коните своји и со колите своји можеме да замислиме како изгледала целата оваа процесија. И застана пред врезот на Елисеевиот дом. Не отишол во царска палата во Самарија. Застанал пред еден обичен дом, обична израелска куќа во Самарија. Вакво нешто никогаш не се случило не се видело некој човек од аристократија, да речеме, од највисока позиција во некоја држава да отиде и да застане пред обична селска куќа. И да бара и да очекува милост од жителот на таа куќа. Особено ако се работи за непријателска држава и непријателски народ. Што се случило? Дали Елисеј излегол да му ги укаже должните почести на овој висок гостин? Знаете, секојаш постои нешто што се нарекува должна почет. Значи, дали се работи за цар, дали се работи за председател, за премиер. Не е битно какви се тие како личности и што мислам јас за нив како личности, но ако се на таа позиција, укажуваме должна почет. Особено ако имало работа со цар во тоа време, тоа било нешто многу по-возвишено. Денешните председатели и премиери се никој и ништо. Во споредба со овие луѓе, кои што во своји раце имале вистинска власт, доживотна власт, абсолютна власт. Елисеј не му укажал ниту должна почет на овој висок гостин. Тој воопшто не излегол надвор да го пречека. Наман воопшто не го видел неговото лице. Може би до крајот на животот Наман не дознал како изгледа пророкот Елисеј. Зошто? Затоа што Елисеј го испрати кај него слугата свој, да му каже, оди и скапи се седум пати во Јордан и телото твое ќе се обнови и ќе бидеш чист. Оваа порака била испратена усмено преку гласник, преку слугата. Слугата Гехази. Зошто Елисеј постапил вака безобразно, политички некоректно, како што постапува и неговиот Господ, 8 века подоцна, на земјата. Вете, денешната цивилизација, особено така наречената ЕУ, што спомена брат Борче, многу се грижи да имате и да бидете да бидете политички коректни. Например, да не употребувате говор на омраза. Но, дали Господ бил политички коректен на земјата? Во една прилика, Господ го нарекува царот Ирод Антипа, знаете како? Одете и речете и на таа лисица. И пасе, тоа е изјава во јавност. Се разбира, тоа е Господ. Он е поголем од сите нив. И од сите нив заедно. не значи дека ние треба секогаш и во секоја прилика да бидеме вака, дрски. Не значи. Ние треба да покажуваме должна почет кон луѓето, па и кон владетелите, ако ништо друго, за, само за една причина. За да се спасат. За да им бидеме и ним мил мирис за живот. Ирод Антипа се разбира бил безнадежен случај. Тој веќе похулил на Светиот Дух. Затоа во негово присуство Господ нема да направи ниту едно чудо, ниту пак ќе го удостои со поглед, а камо ли со збор. Но затоа што е тој Господ и го знае тоа, <laughs> затоа така и прави. Не значи дека ние треба во секоја прилика да бидеме дрски, спрема, особено спрема вакви лица, бидеќи ние не сме Господ и ние не знаеме и ние не можеме и не смееме да судиме за другите луѓе. Особено не ги познаваме нивните побуди, нивната ситуација, нивните проблеми. Не сме во нивна кожа и не треба да се однесуваме така. Но Елисеј, бидејќи пророк Божи, и тој знаел нешто што обичните смртници не го знаат. А што знаел? знаел дека за да се исцели овој човек наман од својата неизлечива болест, попрво треба да се исцели од што? Од својата гордост. Секогаш кога читаме во Библијата за исцеление со Божијата сила, повторно доаѓаме до оној заклучок, кога Господ исцелува, а само Тој исцелува, бидеќи тоа значеше зборот. Исцеление целосно да бидете здрави. Духовно, телесно и душевно. Не може само телесно да оздравите, а со духот и душата да бидете патолошки случаи. Всушност, како што рековме, денешната медицина ниту сака да ве исцели. Сака да ве лекува, но не и да ве излечи. Се разгневи Аман, и си тргна велејки. Ова е интересно. Прочитате го 11 стих во вашите Библии. Ете, јас мислев дека тој ќе излезе, ќе застане и ќе го повика името на Господ својот Бог, ќе ја стави раката своја на местото и ќе ја симне лепрата. Кога дојгал на кај Израел во Самарија, Нааман си замислувал, што е човечки, што и ние често пати правиме, како би изгледало оне што треба да се случи. Зошто бил разочарен? Затоа што Божиите патишта се неочекувани. Неговите решенија и средства за нас луѓето се неочекувани. Често пати господовото решение доаѓа неочекувано за нас. И доаѓа на начин и во време кога не мислиме. Како што не си го замислуваме, како што него очекуваме, не е според нашите желби и според нашите очекувања. Зошто Нааман се разгневил? Затоа што не се исполнило неговото очекување? Затоа што не испаднало како што тој мислел дека ќе биде исцелен? Ако ви треба здравие, необходно здравие, ако умирате а ви треба сила за живот, ве интересира на кој начин ќе го добиете тоа? Ве интересира на кој начин ќе се исцелите? Или било како, ама да бидете исцелени. Значи проблемот не е во тоа. Во што бил проблемот? Дванаесетиот стих ни кажува во што бил проблемот на Нааман. Зарем дамаските реки Авана и Парпар не се подобри од сите израелски води? Не можев ли да се искапам во нив и да се исчистам? Па се сврте и си отиде налутен. Господ сака да го исцели овој човек, што значи целосно да го направи здрав, што значи не само телесно, туку и душевно и духовно. Најважно е духовното. Што било проблем да се искапи во Јордан? Како прво, зашто пророкот го праќа овој генерал да се искапи во Јордан? Дали затоа што Јордан е света река? Дали затоа што водите на Јордан се свети води? Видите, мнозина денес сакаат, имаат желба да се крстат на Јордан. Зошто? бидеќи Господ таму се крсти. Ние можеме да речеме, имајќи го предвид изворното значење на зборот свет и светост, дека Господ ја посветил реката Јордан, штом тој таму се крстил. Мегутоа, ние зборуваме тука за 8 века пред Христа, кога Јордан немал ама баш никаква светост. Сам по себе сам по себе ја нема ни денес, се разбира. Зошто пророкот го праќа Наман да се искапи во Јордан? Не затоа што Јордан е света река, напротив, затоа што токму затоа што во очите на Наман Јордан е мизерна река. А зошто? Затоа што треба да се исцели прво неговата гордост. И се разбира, Наман бил погоден во срце. Прво, пророкот не е излегол да му покаже чест и достоинство, лице не му видел, а второ, го тера да се бање во Јордан. Кој го спасува Наман од неговата глупост? Што би рекол братот Милош Богдановиќ, Овие ситуации се доказ дека не постои еволуција. Затоа што според теоријата на еволуцијата, природната селекција ќе ги елиминира оваквите единки, кои што го загрозуваат обстанокот на својот живот и животот на своите ближни, ближни семејство, другите единки, групата и така натаму. <laughs> значи, човек кој што за да ја спаси својата гордост, што би рекле турците, својата чест, <laughs> го жртвува својот живот, својото здравје. Него го спасуваат сега неговите слуги, неговите робови, кои што, како робови, не може да бидат горди. <laughs> Доволно се понизни, за да, за да видат што е мудро, што е исправно и како треба да се постапи. Значи, гордоста не заслепува. Не заслепува само љубовта, како што велат. <laughs> Гордоста не заслепува. Му се доближија слугите негови и му рекоа велејки, татко, види како му се обраќале, да ти кажеше пророкот да направиш нешто тешко, нешто големо. Нели ке го направеше? <laughs> Па сега, зашто, зашто не го направиш ова? Ти рече, оди, искапи се и ќе бидеш чист. Што е проблемот? Би сега само една реченица да прочитам од пророци и цареви во врска со овој момент, затоа што тука ни се кажува суштината на проблемот. Верата на Наман била ставена на проба. Вете, Наман покажал вера на почеток, уште кога бил во Сирија, во Дамаск, покажал. Затоа и трнал, со вера трнал. Но сега била ставена на проба. Значи, ние може да покажеме вера на почеток и да тргнеме со вера. Но на патот по кој одиме, нашата вера ќе среќава што? Проби. ке биде испитувана на многу станици, многу чекори по пат. Верата на Наман била ставена на проба додека неговата гордост се борела за превласт. Гордоста е страшна работа. За да се појави гревот во срцето на првиот грешник, што требало да се појави најнапред? Гордост. Во срцето на Херувимот се појавила гордост. Се возгордеа и затоа почна да се возвишува во своите очи. Што се случува кога ќе се возгордееме? Што ќе направи тогаш Господ, ако не љуби, ако не кренал раце од нас, <laughs> ако не не прогласил за безнадежен случај? Ќе не понижи ќе направи нешто со што ќе тресне во прав нашата гордост. Ке ни се случи нешто, ако треба и тешко разочарување и депресија, за да фрлиме се во прав, се што предходно вредало во нашите очи и да видиме вистинската вредност. Словото Господово и што она може да направи за на, во нашиот живот. Интересна е ова реченица, но верата победила. Верата победила. Гордоста се борела, но верата победила во срцето на Аман и овој горд сириец се откажал од гордоста. Понизно се, поклон, се приклонил на откривената волја Господова. И што се случило со ова прво запишано крштевање во Светото Писмо? Откако излегол од водата по шести пат, какво било телото на Нааман? Како што влегол. А какво било кога излегол од водата по седми пат? Да, интересно е, телото вели му се обнови како тело на мало дете и се изчисти да ја прашам тука сите вас, освен освен Љубица Ивана и Дејан, останатите да ве прашам, дали сакате да имате кожа како на мало дете? Библијата не вели дека кожата на Нааман станала како, како здрава кожа, или како кожа на здрав човек, туку нешто повеќе од тоа. Нешто што денес здравите луѓе, што вели Борче, фрлаат пари за да го имаат. Не за колку успеваат. Кожа како на мало дете, Сигурно не треба да ве прашам дали знаете како изгледа кожа на мало дете. <laughs> Кога Господ прави нешто, не само што го прави целосно, туку го прави подобро, од, ако никогаш не сте биле болни. А кој, кој е поуката од ова пак? Тоа е кога Господ спасува оној што ќе биде спасен од овој свет, од овој греф, од оваа земја и ќе живее во Господовите дворови во идниот век, како што вели символот на верата. Тој ќе биде на повисока позиција, отколку кој? оние кои што никогаш не сгрешиле. Не само тоа, ако се зекавате при крајот на книгата Големата борба се вели дека оние се најблиски до Божиот престол, кои што биле што на земја. Најголеми грешници на земјата. Значи, колку по зацапан во грев, колку по расипан на земјата, ако се покајале, се обратиле и се спасени во Божето царство, се поблиску до Божиот престол од некои други спасени, кои што не биле толку грешни на земјата. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? параболата, и не сум параболата, живиот случај со Симон, еден друг лепрозен, кој што имал среќа да живее во Израел во времето кога Господ одеше по земјата. И да го посети Господ во неговиот дом. Која порака му ја кажал Исус на овој лепрозен, фарисеј, исцелен од неговата сила? Оној кому многу му е простено. Тој повеќе што? Тој повеќе љуби. Зошто се тие најблиску до Божиот престол? Зошто кожата на Нааман станала подобра од кожата на било кој здрав човек на негови години? Имав еден пациент во Хартланд, тоа беше мојот прв пациент, се секјава по 18 дена, беше методист. Многу го засакав, многу се грижев за него. Се грижев за сите други после него што ги имав, но него, бидеќи ми беше првиот, имав некако посебна грижа за него. И многу се радував ја самиот кога после сите третмани, по 18 дена, Сесете го хранеа, се разбира, со сокови, со свежо, со... Ние му дававме хидротерапија, масажа, се тоа она што беше предвидено во програмата. И после тоа човекот се радуваше како мало дете, никогаш не сум имал ваква кожа, велеше. Никогаш не сум имал ваква кожа во живот. Неговото тело беше очистено од сите отрови. Скоро секој пациент што доаѓаше таму после 18 дена се ослободуваше од секаква терапија, лекови или така наречените дроги, што ги споменавме. И почнуваа да живеат нов живот. Господ и денес е силен да направи чуда во нашиот живот, браке и сестри. Единственото прашање е кој е? Колку сме ние спремни? пред се духовно. Каква е нашата вера? Колку сме ние горди или понизни? И дали сме спремни? Да го исполниме условот што се бара, за да проговори Божијата сила во нашиот живот. За ова нека размислува секој еден од нас. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.